սահմանափակ ռեսուրսներով անսահմանափակ պահանջարկ բավարարելու արվեստն ու գիտելիքահենք տնտեսությունը ժամանակի հրամայականն է։ Վան Նովիկովի տնտեսանկյունն է եթերում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, կրթություն հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպությունը այսօրերին նախաձեռնել է Ավելի վաղ ջերմոցային տնտեսությունների վերաբերյալ իր կազմակերպած ծրագրի մասնակիցներին բարձրորակ սերմացուների եւ պարարտանյութերի տրամադրման ծրագիր որի ընթացքի եւ մանրամասների վերաբերյալ զրուցել ենք Կրթություն հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Իրինա Գաբրելյանի հետ։ Բարև ձեզ Իրինա, շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այս ընթացքում որքանով հետևում էինք ձեր Facebook-յան էջին եւ ձեր նորություններին, որոնցով կիսվում էիք ձեր հետևորդների հետ, նկատեցինք, որ ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում, որքանով լուսանկարներից, տեսանյութերից կանխագուշակելի է գծեր ձեռք են բերվում եւ տեսակավորվում են, տրամադրվում են սերմացուներ տարբեր մշակաբույսերի, ինչպես նաեւ պարարտանյութեր։ Կխնդրենք ներկայացնել ինչ ծրագիր է սա ինչ աշխատանքներ եք իրականացնում։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերի համար։ Նախքան այս ծրագրի մասին խոսելը կուզենայի անդրադառնալ ծրագրի նախապատմությանը։ Անցած տարի Արցախի 7 համայնքներում իրականացնում էին գիտելիքային գյուղացիական տնտեսությունը ինտենսիվ գյուղատնտեսության ապագան է ծրագիրը, որն իրենից ենթադրում էր մի մասը, այսինքն ջերմատնային մշակաբույսերի արտադրության ու կառավարման դասընթացների շարքը, երրորդյա եւ տասնօրյա ձեւ ձևաչափերով 2023 թվականի Գառնանը պիտի շարունակեինք այս ծրագիրը արդեն այլ համայնքներում, սակայն քանի որ դեկտեմբեր ամսին շրջափակում տեղի ունեցավ, փակվեց ճանապարհը, մենք դիմեցինք մեր բարերարներին, դոնոր կազմակերպությանը, նաև ասեմ, որ այս ծրագիրը ֆինանսավորվում է Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնություն հիմնադրամի կողմից, դիմեցինք նրանց ու նրանք նույնպես առաջարկեցին եւ մենք նույնպես առաջարկեցինք ու փոխհամաձայնվեցինք, որ ծրագիրը վերափոխենք, այժմ դարձնենք ջերմատնային տնտեսությունների վերազինման ծրագիր, որը իրեն իսկ ենթադրի սերմերի, պարտանյութերի, պոլիէթիլենային թաղանթի եւ աճի խթանիչի տրամադրում նախորդ ծրագրի մասնակիցներին, ովքեր ունեն ջերմատուն եւ մասնակցել են դասընթացներին լրիվությամբ եւ ըստ այդմ էլ արդեն սկսել ենք աշխատանքները, ինչպես դոնորի հետ էինք աշխատում այդ ընթացքում ընթացքում, այնպես էլ արդեն սկսել էինք բոլոր տեսակի այդ նախապատրաստական աշխատանքների իրականացնել։ Ընտրել ենք 4 տեսակի սերմեր՝ լոլիկի, վարունգի, սմբուկի եւ պղպեղի։ Այնուհետև սկսել ենք տեսակավորել, փաթեթավորել, քանի որ խոշոր մատակարներից ձեռք բերված սերմերը գալիս էին մեծ տուփերով, մենք դրանք առանձնացնում ենք, տեսակավորում, փաթեթավորում եւ այնուհետև այդքան կատարված աշխատանքը, ինչը ձեռք էին ենք բերել ջերմատնային առաջին անհրաժեշտության միջոցները, տեղափոխել ենք եւ արդեն հասցրել մասնակիցներին ծրագրի։ Այսքանը տեղի է ունեցել, մի շնչով եմ ասում, բայց երկար process է դա։ Ծրագիրը շրջափակման պայմաններում նպատակ ունի ինչ որ կերպ մեղմացնել արկա բարենային խնդիրը։ Ովքեր են ծրագրի շահառուները, որքան մարդ է ծրագրի շնորհիվ կարողացել սերմացուներ ձեռք բերել եւ բացի այդ դեռ որքան մարդու է նախատեսվում տրամադրել համապատասխան սերմացուներ Ծրագրի շահառուները մեր նախորդ ծրագրի այն մասնակիցներն են, ովքեր ունեն ջերմատուն եւ հաջողությամբ ավարտել են մեր դասընթացները։ Շուրջ 80 ընտանիքի 80 մասնակցի հաշվով արդեն տրամադրվել են սերմեր, պարտանյութեր, աճի խթանիչն ու պոլիէթիլենային տաղանդը ըստ իրենց կարիքի։ Ինչ վերաբերում է սերմերին, ինչպես նշել եմ, 4 տեսակի սերմեր են՝ լոլիկ, վարուկ, սմբուկ եւ պղպեղ։ Դրանք ջերմատնային սերմեր են եվրոպական արտադրության համաշխարհային բրենդներ Enzazaden եւ Reichswan արտադրության, պարտանյութերը նույնպես եւ աճի խթանիչը նույնպես միջազգային բրենդներ են ռուսական արտադրության, իսկ պոլիէթիլենային թաղանթը արդեն հունական արտադրության։ Այս բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որ տրամադրել են մեր շահառուներին, նաեւ իրենց մեջ կրում են կրթական գործոն, քանի որ մենք ցանկացել ենք նաեւ մարդկանց ցույց տալ նաև կրթական մասը, որը համաշխարհային բրենդներից այնպիսի սերմեր է եւ արտանյութեր եւ անհրաժեշտ միջոցներ ենք տալիս, որպեսզի նրանք նույնպես վերցնեն, տեսնեն եւ բացի դրանից, ինչքան որ տրամադրել ենք, մարդիկ արդեն օգտագործել են դրանք, այսինքն արդեն ցանել են, տրման պահից սկսած։ Ձեր կարծիքով արդյոք դրամադրված ծերմացում ջերմոցի համապատասխան տարածքը հնարավորություն կընձեռի շահառուներին ունենալ համապատասխան բերք ընտանիքի պահանջարկը բավարարելու համար։ Նախաձեռնությունը ժամանակին է, նկատի ունեմ այդ բերքը հողօգտագործողը կստանա ինչ բանջարաբոստանային վերքը, թե կհամընկնեն իրար ժամկետներով։ Նկատի ունեմ կհասցնեն ջերմոցից օգտվել, համապատասխան բերքատվություն ստանալ, ինչև կհաջորդի արդեն բաց գրունտային տարածքներում մշակաբույսերի բերքատվությունը։ Այո, յուրաքանչյուր ընտանիքը հնարավորություն ունի ստանալ իր ընտանիքին բավարարող բերք ճիշտ աշխատելու դեպքում, իսկ ճիշտ աշխատելը նաև բացի ունեցած գիտելիքներից, նաև ասեմ, որ մեր մասնագետները նույնպես պատրաստակամություն են հայտնել, աջակցել իրենց մասնագիտական խորհրդակցությամբ անվճար այդ ամենը տրամադրել մեր շահառուներին։ Բացի դրանից, այո, ճիշտ է այս մեր ուղարկած անհրաժեշտ միջոցները ջերմա տնային մի քիչ ուշ են ուղարկվել, կապված շրջափակման պայմաններում մի քիչ խնդիրներ կային տեղափոխման հետ կապված, բայց հիմա էլ ուշ չէ եւ ընտանիքները ճիշտ աշխատելու դեպքում կկարողանան ու հնարավորությունը կա դրա, որ բաց գրունտի համեմատ ավելի շուտ ստանան բերքը։ Կրկին ձեր Facebook-յան հաղորդագրություններից տեղեկացանք, որ ձեզ տարբեր կազմակերպություններ են օգնում, աջակցում, հատկապես հետաքրքիր էր օրինակ Vitamed բուժկենտրոնի աջակցությունը։ Մասնավորապես ինչ հարցերում են ոչ ոլորտի հետ կապ ունեցող կազմակերպություններն աջակցում, ինչ ձևաչափով է նրանց աջակցությունը։ Իրականում ճիշտ եք նկատել, մեր աջակիցները բավական շատ են։ Նախ ֆինանսական մասով աջակիցը ասեմ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնություն բարեգործական հիմնադրամն է, Ավրորան Արցախին ծրագրի շրջանակում է իրականացվում այս ծրագիրը, իսկ գաղափարական, թե մասնագիտական աջակցություններ եւ այլ աջակցություն ցուցաբերել են օրինակ հայաստանյան մասնագետները, որոնք մեր նախորդ դասընթացներին մեր մասնագետներն են, I care հիմնադրամի մասնագետ Նաիրա Գասպարյանը, մենատնտես Հրաչիա Բաբախանյանը էլի Հայաստանից եւ այլ կազմակերպություններ անհատներ Հայաստանում, ովքեր չեմ կարող այս պահին թվարկել բոլորին կդժվարանամ, բայց նույնիսկ իրենք չեն ուզել հանրայնացնեն իրենց անունը։ Նաեւ ունենք մեր թիմի անդամները Արցախում, ովքեր կազմակերպել են այդ աշխատանքը, բազմաթիվ կամավորներ ունենք այդ բերի ծառի տեղափոխման, այլ հարցեր կային, որոնք օգնել էին, աջակցել էին զուտը Արցախի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունքով, որ ցանկանում էին օգտակար լինել ու կամավոր աշխատանքը անում էին, եւ ունենք նաեւ մեր մասնակիցներից աջակիցներ, այսինքն մեր արդեն ունեցած մասնակիցներից աջակիցներ եւ ես այս առիթը բաց չեմ թողնի ու շնորհակալություն կհայտնեմ թե ֆինանսական մասով մեր աջակցին, թե թե բոլոր այդ գաղափարական եւ մասնագիտական աջակցություն ցուսաբերած այն բոլոր անձանց կազմակերպություններին, ովքեր աջակցել են, որ เป զի այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի։ Տարբեր գործընթացներում տարբեր աջակիցներ ունեինք, ովքեր որ կապված չէին զուտ այս ոլորտի հետ, այսինքն տարբեր ոլորտներից էին, տարբեր գործընթացներում օգնում էին եւ շատերը, շատ աջակիցները լուսաբանել չուզեցին, իրենց լուսաբանել, բայց կոնկրետ այս դեպքում վիտամետ բժշկական կլինիկ կան դեմ ջղավ լուսաբանելուն եւ կոնկրետ վիտամեդը մեզ օգնեց ամբողջ փաթեթավորման գործընթացը կազմակերպել, այսինքն այնտեղ գունավոր տպագրության եւ այդ կպչուն թղթերի կտրտման process-ում նրանց նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում դրա համար։ Ուզում եմ ասել, որ եթե կա գաղափար, եթե համակրում ես այդ գաղափարին, ապա կարևոր չէ ոլորտը, այստեղ արդեն գաղափարականն է խոսում։ Արցախում առաքումը սերմացուների եւ պարտանյութի ինչպես է կատարվում հաշվի առնելով որ տրանսպորտային վառելանյութի պակասություն է զգացվում հանրապետությունում դժվարություններ կան բնակավայրից բնակավայր տեղաշարժվելու առումով ինչպես է հաջողվում կազմակերպել, ինչ խնդիրներ ունեք այս առումով։ Այո, ինչպես գիտեք, շրջափակման այս պայմաններում դժվար է իրոք կազմակերպել առաքումը, տեղափոխման խնդիրներ բավական տարածված են եւ մենք դիմել էինք գրավոր Արցախի հանրապետության գյուղնախարարությանը դիզվառելիքի կտրոնի համար, այսինքն մեր միջոցներով, որպեսի տրամադրեն մեզ եւ իրենք թույլատրեցին, այնուհետև մենք այդ վառելիքը ստացանք լցակայանից ու մեր թիմի անդամները, մեր համակարգողները եւ մեր բոլոր աջակիցները օգնեցին, որպեսզի կարողանանք այդ ամենը կազմակերպել ու արդեն այդ բեռը հասցվել էր 7 գյուղերի մեր մասնակիցներին եւ այդ գործընթացը, այդ աշխատանքները անխափան կարողացել ենք իրականացնել։ Իդինա ի վերջո հաշվի առնելով այն դասընթացները, որ նախորդ աջակցել էին այս ծրագրին, որ այժմ նախաձեռնել եք։ Այն տեսլականը, որ ունեիք այդ դասընթացների ընթացքում եւ ներկայում կարող ենք փաստել եւ մնալ այն համոզմունքին, որ ջերմոցային տնտեսությունները ի վերջո մեր երկրի համար ռազմավարական հարց են լուծում՝ բարենային անվտանգության խնդիր։ Եվ այս առումով կատարելագործվելու նոր ծրագրեր իրագործելու ինչ տեսլականներ, մտահղացումներ առաջացան շրջափակման ընթացքում անձամբ ձեզ մոտ, ով տարիներ շարունակ, կարելի ասել, զբաղվել է ջերմոցային տնտեսությունների հետ կապված կրթական ծրագրերով եւ նաեւ տեսական աշխատանքներ տարել, որպեսզի դրանք մեր երկրում զարգացում ապրեն։ Նախ չեմ ուզեն նա առանձնացնել որևէ առանձին ճյուղ, գտնում եմ, որ պետության արջև ծառացած ամեն մի խնդիր, մարդու արջև ծակած խնդիրը պետք է լուծվի գիտելիքով զինված մարդու շնորհիվ եւ մեր կազմակերպության տեսլականը հենց բխում է մեր կազմակերպության առաքելությունից, որն է մարդկային կապիտալի զարգացումը եւ ամփոփելով կարող ենք ասել, որ ցանկացած ոլորտում մեր կազմակերպությունը միայն խորացած չի գյուղատնտեսության ոլորտում, այլ ընդհանրապես յուրաքանչյուր ոլորտում գտ գտնում ենք, որ գիտելիքով զինված մարդը կարող է հաջողության հասնել եւ իր արժեվ ծառացած խնդիրները լուծել։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Կրթություն հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Իրինա Գաբրելյանը։ Ավարտին մտեցավ տնտեսանկյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք